بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita melangkah ke materi yang ke-38 yang kita beri judul Kitab Az-Zakah. Uh, Kitab Az-Zakah eh, yang akan kita pelajari dan sebagai buku panduan kita adalah uh, Al-Fiqh Al-Muyassar ala Dhu'il Kitab wa Sunnah dan buku ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Darul Haq dan juga penerbit-penerbit yang lain mungkin ya. Dalam bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama definisi zakat atau ta'rifuz zakah. Secara bahasa, az-zakah uh, berarti annama, nama yaitu pertumbuhan, bertumbuh ya, berkembang ya. Dan juga az-ziyadah, secara bahasa juga dia az-ziyadah, bertambah. Uh, dikatakan zakat zar'u tanaman itu tumbuh yaitu apabila tumbuh berkembang Nah, ha, di sini muallif menyebutkan hanya dua uh, makna secara bahasa. Namun di sebagian kitab al-fiqh disebutkan ada tambahan uh, toharah ya. Di antara makna zakat itu juga toharah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Telah uh, beruntunglah istilahnya orang-orang yang mensucikan jiwanya umpamanya ya jiwa. Makanya ada istilah tazkiyatun nufus. Berasal dari kalimat zakah juga. Tazkiyatun nufus. Yaitu mensucikan jiwa. Jadi eh, disebutkan dengan makna tazkiyah atau zakah mensucikan jiwa ini juga adalah mensucikan harta kita dari hal-hal yang syubhat atau mensucikan harta kita dari uh, kekurangan-kekurangan uh, mungkin dari uh, ketika mencari harta tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara istilah uh, syar'i Zakat adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab Eh, tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok-kelompok tertentu. Di sini jelas ya. Jadi zakat itu adalah harta yang kita keluarkan dari harta yang tertentu, kemudian kita keluarkan dengan jumlah tertentu kepada kelompok-kelompok atau penerima-penerima tertentu. Dan itu sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Eh, zakat berfungsi untuk mensucikan hamba dan membersihkan jiwanya. Nah, ha, di sini mualib menyinggung sedikit tentang yang kita sampaikan tadi, mensucikan ya, tahara. Jadi zakat itu berfungsi untuk mensucikan hamba, mensucikan kemudian membersihkan jiwanya. Jadi zakat itu tidak hanya mengembangkan harta kita dan juga tidak menambahkan harta kita, namun juga mensucikan jiwa kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan eh, mereka ini kita dapatkan dalam surah at-taubah ayat 103 jadi zakat itu Selain dia menambah harta kita, mengembangkan harta kita, dengan zakat itu juga bisa mensucikan jiwa kita. Bagaimana itu? Tentunya jiwa kita menjadi bersih dari rasa kikir, dari rasa pelit dan sejenisnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallim menyebutkan di sini zakat merupakan salah satu sebab menyebarkan kasih sayang cinta kasih dan solidaritas sosial di kalangan anggota masyarakat muslim. Ya jelas ya. Ketika orang kaya umpamanya memberikan zakatnya kepada para fakir miskin itu akan menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan nanti akan kita bahas memang ada bab khusus tentang hikmah disyariatkannya zakat ini. Namun di sini muallif menyebutkan di dalam mukaddimah ini dalam pendahuluan ini zakat itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang jelas dan juga uh, cinta kasih antara orang kaya dengan miskin ya jadi terjalin hubungan uh, sosial yang baik di antara keduanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah bagian pertama yaitu definisi zakat. Kemudian kita melangkah ke bagian yang kedua hukum zakat dan juga dalilnya. Zakat adalah salah satu kewajiban di dalam Islam dan salah satu dari rukun-rukunnya yang lima. Ini merupakan uh, maksudnya ia merupakan rukun terpenting sesudah solat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus salah wa atuz zakah dan dirikanlah salat tunaikanlah zakat. Nah, eh, di sini jelas yang muallim menyebutkan bahawa zakat itu hukumnya wajib. Zakat itu hukumnya wajib jika sudah tercapai nisabnya. Jadi orang yang tidak membayar zakat dia akan uh, berdosa. Sebagaimana kita ketahui wajib itu jika dilaksanakan berpahala ditinggalkan berdosa. Dan ini juga zakat ini merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Kita ketahui rukun Islam yang lima dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bunyi al-Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas lima dasar. Ini sebelumnya sudah banyak kita sebutkan. Jadi Islam itu dibangun di atas lima dasar, lima pondasi. Salah satunya adalah zakat. Jadi seorang muslim yang memiliki zakat dan sudah sampai nisabnya satu tahun haulnya ya dan sudah mencapai nisab juga maka dia wajib untuk membayar zakat tadi dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan juga mensucikan mereka jadi banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang wajibnya membayar zakat ini. Dan juga berdasarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepada Mu'ad sahabat yang mulia ya Mu'ad bin Jabal eh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling paham tentang halal dan juga haram. Rasulullah berwasiat kepada beliau dan beliau mengatakan udu'uhum ila syahadati an la ilaha illallah ketika Rasulullah mengutus muat ke Yaman Rasulullah mengatakan ajaklah mereka agar bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala dan juga wa anni rasulullah dan saya adalah utusan Allah Fainhum ata'u Lidalik, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khamsa salawat fi kulli yawm wa layla. Maka beritahu mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi mereka salat lima waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'in ata'u lidalik. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, Rasulullah mengatakan, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min agni'ahim wa turaddu ala fuqara'ihim artinya adalah jika mereka sudah taat maksudnya mengucapkan syahadatain kemudian salat kemudian kabari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka sedekah maksudnya zakat tentang harta mereka itu wajib dizakati yaitu tu'khad min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim yaitu harta itu diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin Nah, di sini jelasnya dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada uh, Muad bin Jabal sebelum diutus ke Yaman. Rasulullah menjelaskan ini urutannya. Pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat lima waktu, kemudian zakat, membayar zakat. Dan hadis ini adalah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Diwatkan di sini disebutkan oleh Al Imam Bukhari nomor 1395 dan juga dalam riwayat Al Imam Muslim nomor uh, eh, 19 dari hadis Ibnu Abbas. Kau muslimin yang dimulai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh kau muslimin di seluruh dunia telah berijma' tentang wajibnya zakat dan para sahabat juga sepakat memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarnya dengan demikian kewajiban zakat ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma ya, secara singkat ya hukum zakat itu adalah wajib berdasarkan Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi kemudian berdasarkan sunnah berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan juga ijma' kesepakatan para sahabat, para fuqaha dan juga para ulama' Jadi siapa yang berkeyakinan zakat itu tidak wajib maka dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas nanti pada bagian yang ketiga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada bagian yang ketiga, hukum orang yang mengingkari zakat. Nah, ha, di sini ada ancaman ya bagi orang yang mengingkari zakat barang siapa mengingkari kewajiban zakat karena kejahilannya sementara orang yang berstandar sepertinya tidak tahu tentang hal tersebut baik karena baru saja masuk Islam atau karena dia hidup di daerah pedalaman terpencil yang jauh dari kota maka dia diberitahu tentang kewajibannya dan tidak dihukumi kafir karena dia mempunyai uzur di sini jelas ya jika seseorang itu berkeyakinan zakat itu tidak wajib karena dia tidak tahu ya karena dia tidak tahu maka dia tidak dihukumi kafir namun dia harus diajari dan dikasih tahu bahawa zakat itu hukumnya wajib kemudian muallim menyebutkan di sini bila orang yang mengingkarinya adalah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan di kalangan para ulama maka dia murtad yang berlaku padanya hukum-hukum murtad yaitu diminta bertaubat tiga kali Lalu bila dia mau bertaubat maka itulah yang terbaik. Dan bila tidak mau bertaubat maka dia dibunuh. Inilah dalam hukum Islam. Jika seseorang tersebut meyakini zakat itu tidak wajib dan dia sudah berada di keliling kaum muslimin, ada di situ para fuqaha, ada ulama dan dia dihukumi hukum murtad. Bagaimana itu dia diminta bertaubat tiga kali ya? dinasihati selama tiga kali. Kalau dia bertobat, Alhamdulillah. Jika tidak, dalam uh, hukum Islam dia itu dibunuh. Dan itu pun harus perintah pemimpin. Jika di daerah tersebut di, dibuat hukum Islam. Kemudian di sini Muallim menyebutkan, karena dalil-dalil yang menetapkan kewajiban zakat dari Al-Quran dan juga sunnah sangat jelas ditambah dengan ijma' umat sehingga ia tidak mungkin samar bagi orang yang keadaannya seperti dia maka bila dia tetap mengingkarinya maka hal itu tidaklah terjadi melainkan karena dia mendustakan Al-Quran dan juga As-Sunnah dan tidak beriman kepada keduanya jelas ya jika ada seseorang berkeyakinan zakat itu tidak wajib dan dia berada di antara kaum muslimin dan juga banyak para fukaha dia bukan di daerah yang terpencil yang tidak ada orang maka mustahil bagi dia tidak mengetahui zakat itu wajib berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma ulama maka e, sejujurnya dia itu adalah mengingkari Al-Quran dan juga mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian kita melangkah ke bagian yang keempat, hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir. Ya, bagian keempat, apa hukum bagi orang yang tidak mau membayar zakat karena kikir? Di sini disebutkan barang siapa menolak membayar zakat karena kikir sementara dia tetap mengakui kewajibannya, maka dia berdosa disebabkan keengganannya. Namun hal itu tidak mengeluarkannya dari Islam, ya. ada jenis orang umpamanya dia meyakini kewajiban zakat tersebut dan dia orang yang mampu membayar zakat dan sudah cukup nisabnya namun karena dia kikir dia bakhil dia tidak mau mengeluarkan zakatnya maka dia tidak dihukumi hukum murtad namun dia dihukumi dengan pelaku dosa besar Karena zakat adalah salah satu cabang agama sehingga orang yang meninggalkan menunaikan zakat tidaklah kafir disebabkan sekadar meninggalkannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menolak membayar zakat. Jelas ya? Sebutkan thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia melihat jalannya bisa ke surga dan bisa juga ke neraka. Jadi ini ya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena kikir. Jadi kita kaum muslimin agama Islam ada dibangun di atas lima pondasi. Salah satunya zakat. Jika kita tidak mau membayar zakat, jadi keislaman kita itu tidaklah sempurna. Terkhusus bagi orang yang meyakini zakat itu wajib, namun dia tidak mau mengeluarkannya. Dia kikir. Ancaman besar buat dia, dia pelaku dosa besar dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Muallim menyebutkan Kenapa orang seperti ini tidak dikafirkan? Disebutkan di sini ya. Seandainya dia kafir, niscaya tidak ada kemungkinan jalan ke surga untuknya. Ini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Orang seperti ini diambil zakat darinya secara paksa ditambah dengan takzir. Jadi zakat itu diambil darinya secara paksa ya. Dipaksa sesuai dengan jumlah zakat yang harus dikeluarkan ha, dan juga disertai dengan takzir hukuman dari pemimpin kemudian lalu bila dia melakukan perlawanan ha, kalau dia tidak melakukan perlawanan aman namun jika dia melakukan perlawanan apa maka dia diperangi sampai dia tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menunaikan zakat jadi orang seperti ini kalau dia melawan dia harus diperangi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum." Kata Allah. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Maksudnya adalah terjamin keselamatannya. Surah Quran At-Taubah ayat 5 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Jika ada seorang muslim dia meyakini kewajiban zakat tersebut. Namun dia tidak mau mengeluarkannya karena kikir. Maka dipaksa untuk mengeluarkan zakat tersebut sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan nilainya ya. Namun jika ada perlawanan dia harus diperangi sampai dia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan juga mau membayar zakat. Dan ini pun harus perintah dari pemimpin. Tidak bisa setiap orang mengancam, mengambil zakat orang lain, tidak. Harus ada persetujuan dari pemimpin. Dan juga, ini juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah salah, zakah. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على Allah. Artinya, aku diperintahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan solat dan menunaikan zakat. Lalu bila mereka melakukan hal itu, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan amal mereka diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari nomor 2946 sedangkan dalam Sahih Muslim nomor 21 jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memerangi orang-orang sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka mendirikan solat dan yang ketiga menunaikan zakat. Jadi di sini jelas seolah-olah Rasulullah mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat maka diperangilah dia dari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini merupakan rukun Islam yang tidak boleh kita sepelekan dan tidak boleh kita ingkari kewajibannya. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan ucapan Khalifah Al-Mu'minin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dia mengatakan lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alayha Artinya adalah seandainya mereka menolak untuk membayar kepadaku seekor anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya aku memerangi mereka karenanya. Ini ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian banyak di antara kalangan kaum muslimin tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar bersikeras untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sampai dia mengucapkan kata-kata ini. Kalau seandainya mereka menolak untuk membayarkan anak kambing saja, yang biasanya mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saya akan memerangi mereka kata Abu Bakar ini menunjukkan kefaqihan kekuatan ilmu Abu Bakar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar menyebutkan di sini dengan kata anak ya kata al anak bermakna anak kambing betina yang belum genap berumur satu tahun pendapat Abu Bakar ini didukung oleh pendapat tiga khalifah sesudahnya dan para sahabat seluruhnya sehingga ia merupakan ijma' dari mereka bahawa orang yang menolak untuk membayar zakat diperangi sedangkan orang yang menolak karena kikir masuk ke dalam kategori dalil-dalil di atas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara singkat bahwasanya zakat ini merupakan ijma' sebagaimana kita Uh, sebutkan tadi bahwasanya Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan tidak mau membayar zakat walaupun mereka melaksanakan solat, ya walaupun mereka melaksanakan solat, karena di zaman Khalifah Abu Bakar mereka itu melakukan solat, melaksanakan solat, mendirikan solat. namun mereka tidak mau membayar zakat kemudian Khalifah memerangi mereka sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai khulasah adalah uh, zakat itu secara bahasa adalah uh, pertumbuhan dan juga bertambah dan juga mensucikan ya kita tambahkan kemudian secara syar'i adalah uh, membayarkan harta yang khusus dengan jumlah yang khusus kepada uh, penerima khusus. Maksudnya harta nanti akan kita jelaskan harta apa saja. Kemudian dengan jumlah yang khusus itu sudah dijelaskan syariat. Jumlahnya berapa umumnya? Kemudian kepada penerima yang khusus dan juga penerimanya juga sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian hukum zakat ini adalah hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma ulama. Kemudian hukum orang yang mengingkari zakat. Hukum orang yang mengingkari zakat karena dia tidak tahu hukumnya umpamanya. Dia mengingkari kewajiban zakat ini. Uh, karena dia tidak tahu dan dia tinggal di daerah terpencil dan tidak ada ulama dan apa di sana ya orang-orang yang menuntut ilmu dan sedikit kaum muslimin umpamanya dia tinggal di gunung maka dia tidak dihukumi hukum kafir namun dia harus didakwahi dan juga dinasehati bahwasanya zakat itu wajib kemudian bagaimana jika orang berkeyakinan zakat itu tidak wajib dan dia tinggal di kalangan kaum muslimin dan banyak banyak para ulama banyak para fuqahat di situ dan dia mengingkari maka dia dihukumi hukum murtad dan dia harus Uh, eh, didakwahi, diminta bertobat selama tiga kali, jika tidak mau bertobat, maka dia dibunuh dan inilah hukum Islam dan ini pun harus perintah dari pemimpin dan tidak uh, setiap orang boleh melakukannya kemudian hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir dia orangnya muslim ya dan meyakini kewajiban zakat tersebut namun dia tidak mau membayarnya karena pelit karena kikir maka dia melakukan dosa besar dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak dihukumi kafir. Kemudian beginilah uh, yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar bila memerangi orang-orang yang enggan tidak mau membayar zakat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan uh, bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan dan juga bisa kita dakwahkan dan juga uh, dengan itu dengan ilmu yang kita dapatkan ini Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala Aku Lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh